Duelet ver, ben dis a don avet un abaden tan naturun Hag e vang, penaos e lehen mankañ ar ze. Mat, kant a tao ad dud gle-het don, de bedeur ver duelet Tro eo pemeur pemeur an ter Ne lert don kursor, me gar e wal ka wit de stalian ur bar a de fardan ur sandwichau. Me zei de ziwe ur neuze, peseur amzer zo prometet Kamoul zo prometet, me dle ket je bout gla.